Kao što je već najavljeno, večeras nastavljamo sa dogovorenim terminom e, odgovaranja na pitanja i kao što je bila praksa do sad, ja ću čitati i pitanje i odgovore odmah, pa tako uz Allahu pomoć da, da počnemo sa prvim pitanjem od pristiglih pitanja. Nadam se odmah na početku da se dobro čujem, da se dobro čujemo i da, i da nema prekida. Dakle, prvo pitanje je bilo, kaže, ponuđeno mi je da kupim određeni artikl za koji sam saznao da je ukraden, naznakom da onaj koji meni to nudi nije lopov, već je on to kupio od osobe koja je kupila od lopova. Ako bih ja kupio tu stvar, znajući spomenute činjenice, da li je, e, znajući spomenute činjenice da je to ukradena roba, da li sam griješan? Odgovor, e, znači ovo pitanje se vraća u suštini na, na, na meselu poznatu, da li je dozvoljena prodaja ukradenog imetka. E, odgovor na ovo je da prodaja ukradene stvari, ukradenog imetka predstavlja prodaju onog što se ne posjeduje. Odnosno, onaj koji je ukrao tuđi imetak, kada ga prodaje, u stvari on prodaje tuđi imetak, bez njegove saglasnosti i bez pristanka, znači pravog istinskog vlasnika tog imetka. A ovo nas vraća na vjerodostojan hadis u kojem je došlo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio prodaju onog što se ne posjeduje. La tebi ma indek. Nemoj prodavati ono što nije kod tebe, odnosno ono što ne posjeduješ, što nisi, čega nisi vlasnik. Hadis bilježe Abu Dawud, Tirmiz, Nesa, Ibn Mađe i Ahmed, a vjerodostojni su ga ocijeli mnogi muhadisi, poput Tirmizija, Ibn Huzeme, Hakima, Albanija i tako dalje. Znači, dovoljan je ovaj hadis da presudi po ovom pitanju, znači zabrana prodaje ono što se ne posjeduje. A u ovom slučaju, znači, e, onaj prvi koji je e, otuđio metak, ukrao metak, znači on je prodavao ono što nije u njegovom vlasniku. I ta prodaja sa strane šerijata je batil, ništavna. Pa onda ako bi ovaj drugi uzeo od njeg, znači bilo bi tu e, serijal, serija kupovine jedni od drugi, oni koji nisu stvarni pravni, pravi vlasnici. A da ne govorimo sa druge strane, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sallallahu alaihi wa sallam, ba'd. E, nakon što sam završio pitanje, odgovor na pitanje, e, vidio sam da, da me izbacilo. Pa ne znam dok, e, smo došli, šta sam zadnje rekao. A ukratko ću ponoviti znači i pitanje i odgovor. Nadam se da, da se sada dobro čujemo i da možemo nastaviti. Znači, pitanje je, pitanje je bilo, da ga ponovim još jednom, kaže, pronađ, e, e, ponuđeno mi je da kupim određeni artikal za koji sam saznao da je ukraden sa, sa naznakom da onaj koji meni to, e, to nudi nije lopov, već, već je on to kupio od osobe koja je kupila od lopova. Ako bi ja kupio tu stvar znajući spomenuti činjenice da, da je to ukradena roba, da li sam griješan? Znači, odgovor na ovo pitanje je da e, znači, najkraći odgovor da u stvari e, prodaja ili kupovina ukradene robe predstavlja znači e, prodaju ono što se ne posjeduje prodaju tuđeg imetka bez njegove saglasnosti i pristanka njegovog, znači njegovog vlasnika stvarnog a ovo nas vraća na, na vjerodostan hadis u kojim poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio zabranio da se prodaje ono što se ne posjeduje La tebi ma lejse indek, ne prodaj ono što, čega nisi vlasnik, ono što nije kod tebe. A, hadis, znači bilježe budavu Tirmizi, Nesa, Ibn Mađe i Ahmed, a vjerodostojni su ga ocijenili e, mnogi mu poput Tirmizija, Ibn Huzeime, Hakima, Albanija i ostali. Prema tome dovoljan je ovaj hadis kao dokaz zabrani kupovini ili prodaje u ukradeni robi. Znači, zabranjeno je bilo ovom bratu da kupi od lopova tu robu, a zabranjeno je i, i tebi sada da kupiš od ovog, eh, od ovog brata koji je kupio, jer on stvari nije stvarni vlasnik te robe koju je kupio. A da ne govorim o druge eh, šerijaske argumente poput eh, nekoliko ajta koji ukazuju na zabranu, koji ukazuju na zabranu ovoj kupoprodaje. prodaje Znači, e, kratak odgovor na ovo je da je zabranjena i prodaj kupovina ukradenog imetka, na što ukazuju mnogi šerijetski dokaze, ne samo, e, ne samo hadis koji sam spomenuo. E, dalje, drugo pitanje, e, u drugom pitanju je došlo, kaže assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže, pitala bih vrata kako poznati tako poznati ili prepoznati da imaš sihre i kako se to liječi. Odgovor na, ovo pitanje, e, uglavnom se odgovor na ovo pitanje može naći u skoro e, svakoj e, knjizi koja govori o sihru, o liječenju sihra, o džinima i tako dalje. Ali eto, pošto je već postavljeno pitanje, može se rezimirati jel, u, u nekoliko rečenica, a to je da bi neko od nas mogao da, da utvrdi da li je opsjednut e, džinom, odnosno da li ima simptome sihra i tome slično. Znači, e, postoje dva načina utvrđivanja te stvari. E, jedan je e, ono što se čovjeku javlja u snovima, a drugi e, simptomi znači koji se javljaju na javi, u budnosti. Uglavnom ove stvari se mogu, znači kao što rekao, naći uglavnom u skoro svakoj knjizi koja govori o sihru. E, simptomi, opće poznati simptomi koji se javljaju u snovima su da, da čovjek ima jaku nesancu, da se često budi, ima noćne more, da, da, sanje, da sanja e, takozvane na našem jeziku prikaze, strašne stvari, e, da sanja ljude neprirodnih dimenzija, izduženih, skraćenih, crni i tako dalje, da sanja samog sebe e, na, na, na nekim pustim mjestima, na groblju i tome slično, da nekontrolisano se smije, plaće, vrišti, jauču u snovima, znači, a pogotovo je e, prepoznatljiv znak je da se sanjaju određene životinje, zmije, mačke, psi i tako dalje, pogotovo zmije, jel, koje ga progone i hoće ujesti i tako dalje. E, to su uglavnom ti glavni simptomi koji se javljaju u snovima, a od simptoma koji se javljaju u javi su e, kako, je, kako se prenosi u knjigama mnogim, jel, uglavnom, znači, oko ovih stvari su e, složni i učenjaci, a i oni koji u praksi se bavi liječenjem e, i, i džinskog djelovanja. Znači, simptomi koji se javljaju na javi su e, fizička ljenost i tromost, pojava nervnih kriza, odsustva duha, E, čovjeka, znači čovjek nije prisutan u stvarnosti oko sebe šta se dešava, odsutan je, luta, razmišlja, e, također e, da im, konstantna glavobolja koja naravno nema neki, neki fiziološki, fizički uzrok, a pogotovo je unutrašnja averzija i osjećaj odvratnosti i, i nemogućnosti da se obavljaju određeni ibadeti sa slašću ili ako se već obavljaju sa naporom, jel, da se ne osjeća u njima slast, da ga, da određeni, određene snage, e, sile jel, odvraćaju od namaza, od zikra i tome slično. E, znači, ovo su uglavnom neki e, prepoznatljivi simptomi pomoć koji se utvrđuje jel, da, da, ima, da postoji džinsko djelovanje ili sihr. A naravno, jel, kada neko osjeti slične stvari, ili ako i ne osjeti, jel, ako bih htio da utvrdi, najlakši način je da ode u stvari, da ode kod učača rukije, pouzani naravno koji liječe sa Koranom na pouzdan način, kod nas je uglavnom poznat e, koji ljudi pouzdano liječe sa e, Kur'an, učenjem Korana i onih i oni stvari koje se radi, koje su dozvoljene. Znači, e, da ode kod te osobe i da, ta osoba prouči nešto iz Korana, odnosno rukiju i tako dalje, i da se na taj način utvrdi jel, da li ima na sebi džinsko djelovanje ili sihr. Znači, uglavnom na, na, na ova e, na ova dva, tri načina se utvrđuje postojanje sihra ili, ili džinskog djelovanja na osobi. E, I to je otprilike odgovor na to pitanje. Dalje, sljedeće pitanje, treće pitanje bilo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa bih htio bih saznati nešto malo više o propisu potiranja po čarapama. Interesuje me e, više detalja o ovom pitanju. Kako se je došlo do ovog propisa, ukoliko on validan, da li postoje učenjaci koji negiraju ovaj propis, do čega smatraju ovaj propis nevalidnim i tako dalje ukoliko vam ne predstavlja problem da pojasni to pitanje, jer ljudi uglavnom nije ču ovaj propis, a ja ne mogu ništa da kažem jer ne poznajem tematiku kako bi im e, dokazao da je i ovaj čin dozvoljen da, vas Allah, da vam Allah podari uspje. E, odgovor na ovo pitanje, e, iako je odgovor na ovo pitanje jako opsježan i znači to je malo duža mesela i zahtjelo bi moglo bi se komotno nekoliko predavanja održati E, govoreći o ovom pitanju, ali nastojaš jel, u, u kratkim crtama da, da e, zadovoljim e, očekivanje ono, od onog koje je pitao, a to je da rezime po ovom pitanju sljedeći, da oko samog uzimanja mesha, odnosno potiranja počarapa, postoji razilaženje među učenjacima ovog umeta. Je, dio učenjaka dozvoljava to, dio učenjaka smatra da to nije propisano, odnosno e, dio učenjaka kaže da je zabranjeno, a e, treća skupina učenjaka kaže da je dozvoljeno e, potiranje po čarapama, znači uzimanje mesa po čarapama, ali uz određene šartove. Uglavnom, tema uzimanja mesa po čarapama se vraća na, na hadis od Ebu Kajsa, Abdurrahman ibn E, od, znači to je lanac prenosilaca od e, Huzeli ibn e, Šerahbila, od Mugire ibn Šubeta, radijallahu anhu, taj lanac prenosilaca navodi ga svjesno, jel, o, trojicu ravija iz razloga sa ashabom radijallahu anhu, iz razloga što postoji razilaženje oko, ovog, oko ovog hadisa, u tom od hadise, znači u hadisu od Mugire ibn Šubeta, radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve znači Mugire ibn Šube kaže, vjerovjesnik sallallahu alaihi ve je uzimao abdest, je uzeo abdest i učinio mes po čarapama. Te voda u omeseha alal džavarim. Kaže, uzeo je abdest i kaže, potrao je po, po svojim čarapama. E, ovaj rivajet, ovaj hadis, e, bilježe ga Budavu, Tirmiz, Nesaj, Ibn Mađe, Ahmed ibn Huzeme i ostali. E, ostali, kad kažem ostali, znači misli se na manje poznate zbirke. sa ovim rivajetom u kojem je došlo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve učinio mesk po čarapama sa ovim rivajetom ovdje i izdvojio se ravija koji sam spomenuo na početku to je Ebu Kajs u ovom lancu prenosilaca od uh, e, Huzeila. Uh, e, ovaj hadis, ovaj rivajet, vjerodostojnik ga ocjenjuje Tirmizi, Ibn Huzeime, Ibn Hibban. Dok drugi, znači ovo je vrlo bitna stvar, znači e, čitava mesela uzimanja mesa po čarama se vraća na ovaj hadis. Znači, ovaj hadis u kojem je došlo spomenuto da je poslanik sada uzeo abdes i, i učinio mes po čarapama, znači taj hadis E, e, vjerodostojni ga cenju Tirmizi, Ibn Huzemir i Ibn Hibban. Dok ostali najveći učenjaci hadisa, ovaj rivajet ocjenjuju slabim. Zašto? Zato što je Ebu Kajs u rivajetu od Huzeila. Zato što se Ebu Kajs izdvojio u ovom rivajetu. Navođenjem tog dodatka da je učinio mes po čarapama. Kako, e, kako znamo da se izdvojio? Amo na osnovu toga, znamo na osnovu toga e, što imamo osnov ovog hadisa, osnov ovog hadisa došao mu tefak alejhi, od Mugire ibn Šubata. I zato kaže Bejheki, kaže ovom rivajetu, kaže ovaj hadis je munker, znači veoma slab. Slabiji su ga, kaže, ocijenili Sufjan Estauri, Abdurrahman ibn Mahdi, Ahmed ibn Hanbel, Jahja ibn Ma'in, Ali ibn e, Medini, i e, Muslim ibn Hadžađ i kaže naslov kako je poznato da je hadis koji se prenosi od mohire potiranje po mestvama. E, dovoljna bi bila ova rečenca da presudi e, po pitanju govora ovom hadisu. Znači najveći, da li je kod znači, poslije ovih učenjaka, najveći učenjaci hadisa, Sufjan Stavri, Abdurrahman ibn Mehdi, znači ibn Hanbel, Ahmed ibn Hanbel, Jahja ibn Ma'in, Ali ibn Medini i Muslim, Znači, ocijenili su ovaj hadis slabiji. Zašto? Zato što osnov ovog hadisa od Mugire ibn Šubeta, znači koji je vjerodostan Mutefak Lehi, došao u vjerodostanim hadisima, da je u stvari poslanik Selem uzeo e, mesk po mestvama. Znači, potrao je po mestvama, a ne po čarapama. E, e, kaže imam Nevevi, kaže ovo su najučeniji imami hadisa. Pa i ako Tirmizi kaže da je hadis Hasan Sahih, ovima se daje prednost, znači ovim, hadisom, ovim uh, učenjacima hadisa spomenutim, kaže daje se prednost nad njim, nad, nad Tirmizijem. Čak kaže svaki od njih pojedinačno kad se izdvojio, dala bi mu se prednost u odnosu na Tirmizija oko čega su složni poznavaoci ove nauke, poznavajući znači, znanje uh, učenjaka mu hadisa. Znači, uh, sa ovim dolazimo do, do, do rezultata, a to je da je ovaj hadis Znači, e, odnosno, e, ovaj hadis od Mughire ibn Šurbeta e, prenosi ga 30 ravija, znači u 30 različitih ravija prenose ga od, od Huzela, a ne spominju ovaj dodatak. Svi prenose, znači svi prenose ovaj hadis u, kontekstu da je poslanik sallallahu alejhi ve uzeo mes po mestvama, a ne po čarapama. Prema tome, znači nema sumnje da je ovaj hadis da ovaj hadis, ovaj dodatak, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo mes po čarapama da je slab, da je slab. I da ne može biti dokaz po ovom pitanju. E, sad se vraćamo nakon ovog. No, znači, učenjaci, znači, e, e učenjaci Hadisi su ocijenili, znači, da ovo greška od ravije Ebu Kajsa, da on pogriješio s ovim dodatkom i da se ne prihvatio, da je hadis munker to što čime on došao. A ono da je, e, znači, osnovni hadis, da je poslanik sallallahu alejhi uzimao e, meso, znači potiranje po, po mesama, to je znači hadis oko kojeg nema sumnje, jel, on je mu tefek i oko toga ne treba govoriti, Znači, e, sad se vraćamo na pitanje šta su učenjaci rekli, šta su učenjaci rekli oko potiranja, po, uzimanja mesa po čarapama, znači potiranja po čarapama. Prvi stav učenjaka je dozvola uzimanja mesa po čarapama. Znači, prvi stav učenjaka da je dozvoljeno, odnosno da je to olakšica, da je propisano uzeti mes po čarapama. Ko je na ovom stavu? Na ovom stavu su Alija radijalahanu, Ammar, e, Ebu Mes'ud, Enes, Ibn Omer, El berra e, Bilal, Ebu Mame, e, Sehl ibn Sa'ad, znači svi ovi ashabi koji sam radijallahu anhum, svi su na stavu bilo da je propisano uzimati mes po čarapama. Vrlo zanimljivo, jel? E, a naravno od strane učenjaka, na tom stavu su znači Nafija, od Tabina, Nafija, Ata, Ibrahim, Nehaji, Sejid ibn Sufjan Stavri, Abdullah ibn od Tabina, e, i, tako dalje Nabrajen, kao što je e, Dao, Zahira, Ibn Hazmi, i tako dalje. Znači, na ovom stavu su da je opća dozvola uzimanja meska po čarapama znači ovaj e, veliki broj ashaba i ovi učenjaci od i tabiina i e, tabi i tako dalje. E, drugi stav učenjaka je dozvola uzimanja mesa po čarapa po šartom da čarape budu guste. Znači, on su na stavu da je dozvoljeno propisano uzimati mes po čarapama, pod šartom da čarape budu guste. Ovo se prenosi od Sejdi Međubeira, također ovo je stav Ebu Hanife, znači ovo je stav Ebu Hanife, Šafije i Ahmeda. E, na ovome e, ima Malik, s tim da on, također znači ima Malik, da onda uvjetuje da donji dio čarapa bude opšiven kožom. Treće mišljenje učenjaka e, po ovom pitanju je zabrana uzimanja mesa po čarapama. Na ovom stavu je bio muđahid Amr ibn Dinar, Ata Euzaji, i to je poznati stav od imama Malika, ako drugi stav, drugi rivajat od imama Malika. Ono što je poznato kod nas, a to je da su hanefija na stavu da, da nije propisano uzimati mes po čarapama. Međutim, prenosi se od e, Ebu Hanife rivaje da on bio na stavu da je propisano uzimati mes po čarapama, pod šartom da budu guste. Također na tom stavu su iz Hanefijskog mezebe Ebu Jusuf i Muhammed ibn eh, Hasan Šajbani. Eh, iako se prenosi u mnogim knjigama da je zvaniči stav Hanefijskog mezeba da, da nije propisano eh, uzimanje mesha po čarapama, znači nije propisano, znači nije dozvoljeno, nije ispravno. Što se tiče, znači ovdje ako bi sad odužili argumente i prvog i drugog stava učenjaka i trećih, tako da to bi nam uzeo mnogo vremena, da ne navodimo ono najbitnije ovdje, a to je da je hadis, osnovni hadis koji govori o potiranju, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je, da je uzeo mes, da je uzeo avdest i e, e, uzeo mes po čarapama, da je taj hadis slab. E, i onda dolazimo do, do onog najbitnijeg a to je šta je ispravno mišljenje, da ne navodim redno sve dokaze, ispravno mišljenje je Allah zna najbolje, stav, prvi stav učenjaka, ono na čemu je većina ashaba, a to je, ili skoro svi ashabi, da je propisano uzimanje meska po čarapama, šta, na, šta je dokaz za to? Dokaz za to je u stvari, e, dokaz na to, e, ne hadis, onaj koji sam početku rekli da, koji je slab, e, nego razumijevanje ashaba, dijelo ashaba po ovom pitanju. Ashabi su razumjeli iz hadisa koji je mutefek alehi, da je poslanik sallallahu sallam uzimao mes po mestvama, da se, e, da se to e, ne skraćuje samo na mestve, na mestve, nego na, na bilo što drugo što se obuče. Na cipele, na čarape i bilo šta drugo slično tome. I to se prenosi od mnogih ashaba, da su oni razumjeli, znači, i to u vjerodosnim predajama, da su razumjeli, znači iz, e, iz toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potirao e, potirao po mestvama, da je to ustvari e, u stvari opći propis dozvole potiranja po čarapama. A jel nema sumnje da je naj, najispravnije i najbliže razumijevanje, najbliže vahiju, objavi i, i razumijevanju poslanika sa sanim ono što nam prenosi ashabi. A da se toliko ashaba složi na tome, i da se prenosi taj stav od njih i da praksa ta bude kod njih, e, e, veoma je daleko da bi, da bi oni u tome svi mogli e, u tolikom broju da E, prema tome to je ispravan stav inšala, znači to je ispravan stav da je propisano da je, e, da je propisano odnosno da je dozvoljena ta olakšica potiranje počarapa na osnovu, na osnovu znači praksi ashaba i na osnovu njihovog razumijevanja potiranja po mestvama. da se ono ne ograničava samo na mestve, nego se e, raširuje to značenje, ima opće značenje i na čarape i nešto slično tome. E, e ostaje nam još ovdje, znači ja sam e, svjesno skratio ovdje detalje ovog pitanja, dokaze i tako dalje. E, ostaje pitanje toga da, e, oko, oko, oko toga da li je propisano, odnosno da li je dozvoljeno da se potire po, e, po poderanim čarapama i po tankim čarapama i tako dalje. Oko toga postoji također razilaženje učenjaka. Većina fiskih učenjaka uslovljava da čarape budu da budu guste, e, većina ih je na, na dozvoli da budu poderani i tako dalje. Hajde da ulazim u detalje. Po pitanju e, gusti i poderani čarapa nije, e, nije mi poznato ništa prenešeno u hadisima, a ono, kako kažu mnogi učenjaci, oni koji su zauzeli stav da je dozvoljeno potirati po poderanim čarapama i po tankim čarapama, e, kažu da nema sumnje jer da, da su ashabi, da, da nisu svi ashabi imali ni mestve ni čarape koji nisu bili poderane i da su imali svi debeli čarape, nego su, e, e, jel, što, je, što je poznato i kod nas, ako u naše vrijeme to ima, da je u njihovo vrijeme bilo jel, da, da su imali e, e, znači čarape koje su poderane ili mesta koje su poderane i koje su tanke, providne i tako dalje. I e, s čime dođemo do rezultata jel, da nema dokaza nema dokaza da je propisan, da je obavezno i da je neispravno potiranje po čarapama koje su poderane ili koje su tanke. E, I ispravno je znači i čak i pitanje prodiranja vode do noge da se pokvasi je noga, da se pokvasi noga E, preko koje imamo čarapu i ona tako i to pitanje ne utiče na ispravnost mesha niti kvari mesh znači ispravno je da nema dokaza da, e, da, da, da, je uslov da budu guste čarape ili da ne smiju biti poderane e, također nema dokaza da ako prodre voda i pokvasi se noga da je da je da je time jel, neispravan mes nego u tome ima, elhamdula širine i trebamo se držati onog, jel, onog, onog općeg što je došlo u šarijata, a to je da je uopćeno dozvoljeno i da u tome ima širine, a da nema dokaza da, da ove stvari utiču na ispravnost mesha po čarapama. Allah zna najbolje. Znači, ovo je otprilike neke rezime. E, o ovoj temi lično sam pisao na, u nekoliko navrata, pa se može naći u detalje tekst. I toliko Allah zna najbolje. E, što se tiče četvrtog pitanja, u četvrtom pitanju je došlo, e, nadam se, e, provjeravam da li se dobro čujemo, u četvrtom pitanju je došlo, kaže nakon El Selama, kaže da li je dozvoljeno majci koja klanja namaz za svojim sinom, da na kraju proučene patihe izgovori amin na glas ili će izgovoriti amin u sebi. Da Allah poda svako dobro. Odgovor na ovo pitanje, žena, odnosno i žene koje klanjaju u džematu za muškarcima, E, nije propisano, niti im je dozvoljeno da naglas izgovaraju amin. Kada klanju džematu, naravno. Što se tiče klanjanja e, e, žena iza onih kojima koji, iza muškaraca kojima su njima mahreni poput sina, muža, oca i tako dalje, ispravno je da, ne, da žene ne trebaju naglas izgovarati amin, Ehm, mada mi po ovom pitanju nije poznat neki šarijetski dokaz koji ukazuje na to, znači, ali nema dokaza koji ukazuje na propisanost, propis e, koji govori o izgovaranju amin se odnosi na muškarce koji klanje u džematu, a ne za žene, odnosno imamo drugi, e, drugi e, hadise vjerodostojne kojima je došlo da kada kada treba upozoriti imama koji klanja pa napravi neku grešku ili pogriješi u učenju ili neku drugu grešku da jel, način upozoravanja imama od strane muškaraca je da kažu subhanala dok se on ne sjeti da je pogriješio i ne vrati na ispravno, ili ako pogriješi učenju Korana da se ponovi riječ ili da se podsjeti e, da se vrati na ispravno učenje, a, za, za razliku od žena, da žene upozoravaju na koji način tako što bi e, pljesnule e, rukom, dlanom ruke na vanjski dio druge, ruke, druge šake, jel? Znači vanjski dio jedne šake, ono kako, kako žena veže ruke, e, veže ruke na prsima ili na stomaku, e, shodno gdje drži, i kada bi htjela da upozori grešku na imana, znači ona bi tjesnula rukom, e, tako je došlo u Hadisu, na takav način se upozorava. Pa shodno tome, znači ako u tom momentu kada je najpotrebniji imamo da se upozori, jel, nije propisano, nije dozvoljeno da ona pusti glas, također nije, nije propisano, niti, niti prenašeno u hadisima, da žena treba izgovarati na glas amin, pa makar klanjala iza mahrema. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, peto pitanje, e, nakon selama, kaže da li su ešarije maturidije, da li, da maturidije spadaju u e, one 72 skupine koje će biti u vatri e, i je li e, smijemo reći za njih da su sekta? Kaže, jedan daja je oštro negirao i rekao da mi onda vjeru uzimamo. E, e, jedan daja je to oštro negirao i rekao da mi onda e, vjeru uzimamo sektaša. ako možete mi reći nešto ukratko o Ebu Jusufu el Ferrađu, da li, da li, mi, da li mi obično treba čitati njegove knjige. Ovaj drugi dio pitanja, nisam, e, nisam, e, nisam uspio da utvrdim da onaj koji je postavio pitanje neka precizira na koga misli, jel? Na kojeg učenjaka misli, e, ako je učenjak, jel? Da li misli na starog učenjaka Ebu Jusofa al ili na koga uopće se misli pod ovim imenom, jel? Da se precizira na koga se misli da bi se moglo, jel, predsjednik Gorda ne bi imao više mogućnosti o kome se radi. što se tiče prvog dijela pitanja, a to je za Ešarije Maturidije, ispravno je da, da su e, Ešarije i Maturidije e, dvije skolastičarske sekte, znači nema sumnje da su one sekte, e, naravno ubrajaju se u sljedbenike kible, ehlu kibla, u što nema sumnje, jel? Znači od muslimana su ehlu kible, međutim ne obrajaju se u spašenu skupinu ehle sunneval džemaa, iako su najbliži u odnosu na druge sekte, su džema. Znači, nema sumnje, ne bi trebalo biti sumnje kod onog koji ima e, znanja po ovom pitanju, da su ešarije i maturidije, e, da su sekte, i e, da su, da stvari to su jel, sekte ilmul kelama, a ilmu kelam je osuđen od, od, od, od četiri mezeba i od, od selefa ovog umeta, a oni su znači e, znači oni su e, znači e, tuma, tuma znači ešari Maturidija tumače akidu sa strane ilmu kelama, znači kelamističke sekte, skolastičarske, takozvani, a ono što je došlo u vjerodostojnom hadisu, da će 72 skupine jel, u vatru, da će se ovaj umet podijeliti u 73, 73 skupine, da će 72 u vatru, a jedna neće, a koja je tu vjerodostojna hadisa došla, to je, e, to je džemaa. E, znači, 72 skupine e, ubrajaju su sve one koji nisu ehle suneval džemaa. a od njih, od tih 72 skupine kojima se prijeti vatrom, su svakako i ešarije i maturidije, s tim da ovdje treba naznačiti kada se kaže da, da će biti u vatri, da se misli po tim, znači da je to prijetnja za njih, a da ne znači da, da, mora, da moraju biti sigurno vatri, da će svi oni koji su e, koji su pripadnici tih skupina, da će gorjeti u vatri, da će biti u vatri, tako dalje. E, znači, moguće da Allah šanu nekima od njih oprosti, kako pojedincem unutar tih skupina, kako samim skupinama, e, odnosno najbitnija stvar ovdje se kaže, da te 72 skupine, da, one, da se ne misli da su one nevjerničke skupine, kako to prenosi Al Šehu Islam kada kaže, ako kaže, je svaka 72 skupine, koje znači spomenuti u hadisu, e, e, čini kufr koji izvodi iz mileta, oprećan je, kaže, Koranu, sunnetu, iđmao ashaba, radijelo hanhu, pa čak i iđmao četvorce imama, a i ostalih. Jer nema nikoga od onih E, od njih da je e, proglasio nevjerničkom svaku od 72 skupine, nego neki od tih skupina proglašavaju jedni drugi nevjernice zbog nekih izjava. Znači, one međusobno jedne drugi proglašavaju e, nevjernicima, a ehle sunova džema ih ne proglašavaju nevjerničkim, odnosno za one skupine koje su proglašene nevjerničkim, one se ne ubrajaju u 72 skupine. Poput džehmija, recimo. Poput džehmija, kako se prenosi od učenjaka da se proglasi nevjerničkom skupinom, Znači, oni koji proglasili nevjerničkom, a to je većina učenjaka u gumeta i što je ispravno, ono na čemu su bilo otkidije da, je to, da je to kufr, znači da se ne obraju 72 skupine. Tako i kod učenjaka koji, ne obra, koji tekfire, koji nevjerničkom šije rafidije, oni automatski ne obraju 72 skupine. Helem Neise, to je e, tema za sebe i duga je. E, ono što, što je vrlo bitna stvar, da sam pominjao, znači e, da, da su šarije maturidije, Znači, mi e, imamo redovno predavanje po ovom pitanju, pa ko već detalje, jel može slušati petkom, e, kada bude predavanje najveće. A što se tiče znači, razime po pitanju Šarija Maturidija je u tome da oni nisu ehli sunne džema, da se obraju 72 skupine, znači oni e, skupina kojima se prijeti vatrom u hadisu, što ne znači da, da je to kufr, da i vodi u kufr, da su kjafiri, a da dokaz da oni nisu ehli sunne džema je to E, što su se Ešarije i Maturidije e, razišle sa, ehli sa akidom ehli sunne u većini temeljnih akideskih pitanja. Znači, ovo je vrlo bitna stvar. Znači, Ešarije i Maturidije, onako kako tumači akidu, one su razišle sa akidom ehli sunne u većini temeljnih akideskih pitanja. Znači, ne nego temeljnih. A dovoljno je da se rađiđu samo sa jednom akideskom, u jednom akideskom temelju da bi se smatrao da se izašli od ehlu sunneva džema. A li u većini tih temeljnih akideskih pitanja. E, I e, naravno, druga stvar koja je dokaz da oni nisu ehlu sunneva džema, odnosno da se oni e, ubrajaju 72 skupine kojima se prijeti vatrom, je to da su same šarije u stvari kelamistička skupina. A to nema razilaže i kod same šarije maturidija, da oni sami sebe smatraju da su, da su skupine ilmu kelama, kelamističkih skupina, skolasičarski. A onaj ko se bavi ilmu kelamom je nazvan od ehlu sunne da su ehlul ehva. Ono ehlul ehva znači e, novotar, oni koji slijedi svoje strasti. A naravno da su novotari, oni koji slijedi svoje strasti, ne mogu brati ehlu sunne džma. Također, od dokaza da su šarije maturidije, e, da nisu ehlu sunne odnosno da, da spadaju 72, 72 e, skupine kojima se prijeti vatrom je svakako to što su e, što je velika istina da su najveći učenjaci, šarijski učenjaci da su oni da, da su znači poput Džuvenija, Razija, Gazalija i mnogi drugi da se pokajali i vratili na mezheb selefa u što je zapisano u knjigama od samih učenjaka Ešarija, koji je zapisao u svojim knjigama. Znači, e, pa normalno, ako se oni vratili sa, sa akidina koji su bili na akidu, i, e, kako kažu jel, imama Ahmeda, na, e, akidu obični ljudi muslimana, na akidu selefa ovog umeta, onda se postavlja pitanje pa na kojoj su akidi prije toga bili, naravno nisu bili na akide ehli sunne nego se vratili tek nakon što se pokajali vratiti na akide ehli sunne I naravno, jel, i zadnja presudna stvar koja, definitivno govori o tome da šarije Maturidije nisu ehli sunne a to je u stvari da, da su izjave, izjave e, učenjaka i prvih i potonjih učenjaka ovog umeta, normalno učenjaka ehli sunne džema, da je ešarije maturidije nisu ehli sunne džema. I ovo je dovoljno po ovom pitanju, jel, da se ne dulji oko toga. Što se tiče, a što se tiče, jel, e, kako došlo pitanje, kaže da jedan daja oštro negirao i rekao da mi onda vjeru uzimamo sektaša, pa ne znam, jel, e, na, što se tu misli, Hvala Bogu da onaj ko uči od Ašarija, da uzima vjeru jel, od, od, od, ilmu, od, od e, skolastičara, od ilmu kelama, od sektaša, od onih koji nisu ahlu sunne džema, i u tome nema nikakvog spora, jel, e, da uzima od njih, a u stvari od njih se akida ne uzima i od njih akidu ne treba ni učiti, jel. E, odnosno, ovim hoću da kažem, da kada dođe neko, pa makar bio od naših daja, i zanegira ovu stvar, e, njemu treba fino reći, poručiti, dragi naš brate, hajde ti fino izuči tu meselu, to pitanje detaljno izuči, vrati se na učenjake stavove Ehl Sunova ne Ibn Tejmi, Ibn kajima i, i, i, i Dulehava, nego učenjake Selefa u gumeta i vidi kako su oni protumačili osnovna fideska pitanja i uporedi s onim na čemu su danas šarije Maturidije, pa ćemo vidjeti jel, jel to ehlu sunna ili nije ehlu sunna a što je jasan rezultat. E, odnosno, znači, e, onaj ko nema znanja o ovome, ne treba da iznosi stav, a pogotovo ako se, broji, ako se boji jel, E, ako se boji jel, e, islamske zajednice, boji se da će neko ugorit, u tu stvar, boji se da će to neko odvesti u ekstremizam, boji se da se sa ovim stavom podržava e, tekfijska deja, to, su neosnovne stvari, istina se mora reći i ona se mora poznavati i do da se ta stvar javno govori, da se o njoj zna i da se, da se s njim dokazima na onom što su rekli učenjaci prije nas, a ne da vadimo nešto jel, iz, iz svojih džepova i da pričamo od sebe. Toliko po ovom pitanju. E, što se tiče e, sljedećeg pitanja, u njemu je došlo, e, u njemu je došlo, kaže, nakon selama, kaže, interesuje me, interesuje me, e, provjeravam jel da li se čuje, E, interesuje me kako se može gledati na stanje u koje zapadne jedan vjernik, a koje je doktori zovu depresijom. Da li je uopšte dozvoljeno uzima, uzimanje antidepresiva u svrhu liječenja, jer znamo da je sabor toliko tražen od nas i da ćemo imati veliku nagradu za sabor, da li onda onaj ko uzima antidepresiv gubi tu nadu i kako da se bori sa tom bolešću bez tih lijekova, a da naglasim da je osoba prošla velika iskušenja od gubljenja e, vlada i bračnog druga i sad, će, sad je često u teškom stanju uzima te lijekove, a u biti je protiv njih molim iskren savjet i pomoć e, ovdje malo e, pitanje e, po, opširno, e, odnosno ovo pitanje se može šanta nekoliko mislila, Prva stvar, a to je, i ona je najbitnija, ona odgovor na pitanje, da se ovo pitanje vraća, kakav je šerijski propis liječenja u islamu? Znači, da li je propisano liječenje u islamu, koga zadesi neka bolest? Znači, to je tako, se, tako ga ja bar razumijem, suština pitanja ovdje, e, suština ovog što je navedeno pitanje. Pa ćemo se onda vratiti na depresiju i, tako dalje. Znači, e, pitanje liječenja, e, po tom pitanju prenosi se uglavnom neka četiri stava učenjaka. Dio učenjaka je na stavu da, je, da liječe, znači onaj ko bude bolestan, da mu je liječenje vađib, da je liječenje muslimanima vađib. Drugi stav učenjaka da je liječenje mu stehab, ne vađib, nego mu stehab. Znači, mu znači čak ima nagradu jel, ako se liječi. E, treći stav učenjaka je da je mubah, da je samo dozvoljeno liječenje. Četvrti stav učenjaka je da je preći ne liječiti se, da je dozvoljeno, ali preče i veći sevap i veća nagrada ako se ne liječi. I što je jako zanimljivo, za sve četiri ova stava postoje šerijatski dokazi. Da ih ne navodim jel redom. Za prvi stav koji kažu da je vađi, E, da je vađib, e, e, postoji nekoliko hadisa kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao fetedavav, vola tedavav bi haram, odnosno hadis kojeg bilježe Abu Dawud i bilježe ga Tirmizi u, svoja dva sunena, u kojem kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u hadisu od Abu Darda i od same Ibn Šerika, da je Allah poslanik sallallahu rekao, kaže, ime Allahe enzele da, od Kaže, Allah Žešanu je spustio, kaže, i bolest i lijek. Kaže, uađa'ale e, li kulli da indeva i učinio za svaku bolest slik. Dao je, znači, za svaku bolest lik. Kaže, fete dao i liječite se, pa se liječite. Vola te dao bi haram. A nemojte se liječiti sa onim što je haram. Hadis je vjerodostojan. Mnogi iz učenjaci ocijeni vjerodostojnim. Također u rivajetu kod, kod e, u drugom rivajetu od Usami ibn Šerika je došlo Kaže, fa inna Allaha azza wa jalla lem jeda da'en illa vada lahu dawa. Allah kaže, nije dao da, e, e, bolest, a da nije dao lijek za tu bolest. Kaže, gajru da'in vahidin, osim kaže, kaže jedne bolesti, a to je, kaže, starost. Znači, za starost nema lijeka. I, i tako da napravim još i druge rivajete u kojima je došlo, jel, e, u kojima je došlo jel, propisanost propisanost, odnosno u ovim hadisma, e, kako dokazuju da je važib, e, naredba poslanika sam kaže fete, feteda e, i liječite se međusobno. Kažu oni da ovo ukazuje na, na da to da je važib. Drugi učanski kažu da je mustehab, kažu jel, imamo druge slučajeve u kojima poslanik sallallahu alaihi wa sallam, e, e, kojima je došlo, da određenima koji su bili bolesni, da im nije rekao, naredio da se liječi, nego je čak, imamo slučaj, jel, hadis vjerodostojan u muslimu, ona žena koja je došla, jel, koja je imala epilepsiju, odnosno imala je napade džina, e, e, e, on je, kad je ona tražila od njeg da on ju dovi, da je Allah on izliječi, on je rekao, jel, jel hoćeš to, ili kaže da ostani sa tom bolešću, a da, a da dobiješ džennet, pa je ona prihvatila to drugo nasao hadisa, ne spominjem. Uglavnom, znači u ovom hadisu nije došlo, čak, čak i poslanik sam dao prednost, prednost da se ne liječi i ovo stvar dokaz oni koji kažu da je preči da se ne liječi, da se sabura. E, I tako, jel, e, oni koji kažu da je muba, da je dozvoljeno liječenje, dokazuju s hadisom, e, takozvani hadis o koji je došao i također u Buhari, hadis, znači oni, oni skupine e, ljudi koji su došli u Medinu, došli su u Medinu, prihvatili, primili islam, znači skupina jedna pod imenom Uranijin, pa su jel, zbog dobili su određenu bolest e, koja se vraća na, na mjesto boravka gdje, se, gdje su boravili, pa im je poslanik sallallahu alejhi rekao kaže idite jel do, do čobana koji čuva stado od zakata, kaže i e, pijte mlijeko i kaže mokraću od deva i kaže izliječite se tim. Pa on tako, ali u hadisu ono što je ponekad došlo, kaže in šitom, ako hoćete uradite to, ako hoćete ite to uradite. Pa su oni otišli uradili, nastavak hadisa vjerojatno vama poznat, da su oni otišli, da su, e, da su poslanika sam popili mlijeka i, i popili mokšić, izliječili se, pa su ubili, jel, ubili čobana, pa su ukrali stado i pobili, pa je poslanik sallallahu alejhi za njima poslao jel E, poslao konjicu koja je uhvatila i kazna i tako dalje, što nas ne zanima u ovom kontekstu ovdje, ali ono što je bitno, znači iz ovog se dokazuje, oni koji kažu da je samo dozvoljeno to, jer je poslanik sam rekao ako hoćete italiješte, znači. Znači nije rekao bolje vam ite, nego ako hoćete. Hele, ne se da ne duljimo oko ovoga, znači sve četiri stava imaju dokaze. Ono što se e, pomen, jel, može i mnogi učenjaci na tom stavu, da je od svih ovih stavova nekako najdalji, eh, najdalji stav od ispravnog je da je, da je vađiv, da liječenje vađiv. Znači, ovi, ovi dokaz, kada sve saberu, kada ih sve sagledamo, ukazuju da nije važ, da liječenje nije vađiv. Ono može biti muba, može čak eh, eh, biti preče da se ne liječi, da se sabura na tom, da se ima nagrada, ili ako brate da je musteha, biti da to ima i dokazi, ali da se kaže da je važ, znači, znači znači ako neko neće da se liječi, da je griješan kod laže šanu, to je, e, to je najdalji stav od ova četiri stava. E, ako se sada nakon ovoga vratimo na, na početak pitanja, to je e, po pitanju e, liječenja depresije. po pitanju liječenja depresije na način da se uzima jel, antidepresiv i tako dalje, ono koliko ja razumijem tu temu, to je jer depresija vid bolesti, kao i ostale bolesti i ona se liječi na način koji se liječi kako su, kako su ljekari i liječnici utvrdili i e, smatra da nema nikakve smjetnje sa šerijaske strane da se koristi e, antidepresivna sredstva u svrhu liječenja, odnosno određene tablete koje se piju i e, lično sam razgovarao sa, e, sa doktorom koji mi je pojasnio način liječenja, pošto se, e, pošto se ta bolest vraća na, na, na psihu čovjeka, na nerve i tako dalje, E, e, kaže da, je, da su ljekari utvrdili stvari, e, stvari kako ljekari sa tabletama mogu liječiti tu bolest, znači koja je depresija, koja se vraća na psih, psihička bolest. E, kako se ona, e, e, kako se može tabletna riješiti, može se na taj način, tako kaže, znači ovo je jedno uprošćen način objašnjenja kako, kako je meni pojasnio, kaže da se radi o tome da ostvari tablet, da su, da su ljekari ustanovili, da se depresija pojavljuje zbog slabe cirkulacije nerva na određenim mjestima u glavi. I zbog zasa, zbog znači, poremećaja, znači, kretanja nerva u glavi u određenim mjestima, naravno ono koje je vezano za, za razmišljanje, za posmatranje, pamćenje i tako dalje, i, i kada popiju određene te tablete koje su, eh, koje su lijek za depresiju, Pospješuje se prolazak nerva kroz, to, ta mjesta, čime se liječi sa tabletama depresije. Naravno, ona se treba liječiti i, i sa e, psihološke strane, sa razgovorom sa liječnikom, da se utvrdi problem, e, e, odak se pojavila depresija, tako dalje, na poznat način, vjerojatno ona koji pita zna o čemu se radi. Znači, tako da gledajući sa te strane, znači, ti lijekovi, antidepresivi koji se uzimaju za liječenje depresije, znači, imaju svoje pojašnjenje sa znači sa fiziološke strane i, i nisu, e, sa te strane gledajući, jel, oni nisu sporni sa širijske strane i, i e, da se kaže jel, da oni u stvari, da oni stvari štete čovjeku i tako dalje. Odnosno da se vratim na, na onaj prvi dio odgovora, to je e, liječenje ove bolesti, znači vraća se na ono stav učenjaka po pitanju kakav je propis uopšte liječenja u islamu, da li on vađi, mustehab, mubah, dozvoljen ili je preče da se ne liječi, pa odno čovjek jel, e, koji stav vidi da je bliže ispravnom, e, on njega i prihvati, nisam svjesno navodio jel, učenjaka koji su na kojem stavu po pitanju ovog zbog, e, zbog kratkoće vremena na ovom mjestu. Ono što bi moj lični savjet bio jel, za, osobu koja je pod depresijom da se liječi, da ide kod ljekara, da koristi te antidepresa da ih prestane koristiti uh, nakon doglednog vremena i da, jel, da, da ide kod, kod doktora, da sa njim razgovara na način kako to oni liječi, jel, na, kako liječe te depresivne bolesti a sa strane šarijata nema nikakve smetnje ako bi ovo stavili pod, pod ono da je mustehab da se čovjek liječi, pogotovo što, e, što depresija zna biti sporna, što može odvesti u veće belaje, veće probleme, i e, koje nakon ako se to jel na vrijeme ne izliječi može izazvati velike poremećaje i u, kod same osobe u njegovom životu u poroci i tako dalje. Allah zna najbolje. E, sedmo pitanje sedmo pitanje u sedmo pitanje došlo nakon selama kaže sestra se razvela od muža prije par mjeseci, ali ne sudski. Kaže, e, e, Centar za socijalni rad je odlučio da prima 100 e, konvertibilnih maraka alimentacije, jer u to vrijeme njen bivši muž nije radio. Sada on radi u državnoj ustanovi i ima dobru platu. Da li je njoj dozvoljeno da traži sudskim putem s tim da to traži sudskim putem, s tim da to on ne daje redovno i da li smije trošiti na druge stvari kirije režije osim na dijete. Napomena, on je naglasio da taj novac koji neredovno daje ne smije trošiti osim za dijete. Sestra nema stalna primanja. Odgovor na ovo pitanje, znači ovdje i dva pitanja. E, prvi dio pitanja da li je njoj dozvoljeno da, da traži e, to e, sudskim putem, s tim da on ne daje redovno. To je prvi dio pitanja. E, odgovor znači na ovo e, e, da ona osoba koja ima neko pravo bilo ono novčano, mat, materijalno, bilo koji vidi metka i tako dalje, ima neko pravo i ne može ga drugačije izganjati, dobiti, znači od te osobe ona to negira, suprotstavlja se tome i tako dalje, tumači na svoj način, ako ne može svoje pravo drugačije dobiti, osim preko, pošto mi nemamo širijanskih sudova, preko takozvanog tagutskog suda, E, postojeće kod nas, e, dozvoljeno je e, znači, tražiti svoje pravo preko tog suda i prema tome nema nikakve smetnje da se preko postojećeg suda kod nas traži, ako neće drugačije da se odazove, otac djeteta, da se traži da se znači da, da otac pošto otac po šerijatu je važib da on da on izdržaje dijete da znači da e, plaća troškove e, života djeteta. E, shodno, je otprilike ono kako se utvrdi, jel, na današnjem sudu, postojećem tagutskom, otprilike je tako i šerijatu, nema tu velike razlike, procjena se izvrši, znači procjena se izvrši koliko je realno shodno njegovim mogućnostima i shodno potreba djeteta da se izdvaja alimentacija. naravno, jel, ono bi najbolje bilo kada bi njih dvoje mogli da, se, da im presudi neki učen čovjek, da im presudi, da se oni toga drže. Međutim, poznavajući praksu kod nas, uglavnom to ne ide tako, obično se završi na, na sudu. A što se tiče drugih drugog dijela pitanja, da e, Dana navodi dokaze za dozvolu ovog jel, traženja prava, e, to je vjerojatno poznato, mnogim navođeno je pisano o tome i to je ispravan stav i, i time se ne narušava e, akida jednog muslimana i to nije djelo kufra i širka i tako dalje, kako znaju ovi jel, što pogrešno tumače tumačit. E, drugi dio pitanja, a to je, kaže, kaže, da li se smije, znači, po, e, alimentaciji koja bi se dobijala, e, da li se smije e, trošiti na druge stvari, poput kirije režije, osim, osim na djeteta. I napomne, znači, on, da je otac naglasio, da, da, ne smije, da se ne smije trošiti osim na dijete, za dijete. A, a, ova njegova je bivša žena, naša sestra nema stalna primanja. Odgovor na ovaj dio pitanja je sljedeći, da i netak, e, odnosno e, novac za izdržavanje koje daje otac svom djetetu, da majka nema pravo na njega, u osnovi nema pravo na njega. Znači, e, taj imetak se ne odnosi na nju i ona, i, je dijete kod nje, znači, kada taj imetak dođe do nje, taj novac, pa ona time nije postala vlasnik tog imetka da ga može trošiti kako hoće i za svoje potrebe onako kako joj odgovara. Znači ispravno je da je taj imetak obavezan da troši na dijete shodno njegovim potrebama. Znači shodno njegovim potrebama. Šta je dokaz za ovo? Dokaz je jednostavno ovo jel da e, poznati hadis u kojima je u kojima je zabranjen tuđi imetak, kao što je hadis jel u muslimu vjerodostojan hadis, u kojem došlo da kudlu muslima na muslim haram, demuhu vam maluhu irduhu, svaki musliman je muslimanu haram, njegov, njegova krv, njegov metak, njegova čast, znači metak nekog muslimana je haram, osim biti bi nefs, ako on to dozvoli. Znači u ovom slučaju otac, znači on je vlasnik tog imetka i on je dužan da izdvaja ono eh, dio, znači daje na dijete, a ne na, na, na njegovu bivšu ženu, na, na svoju bivšu suprugu. I ona u tome nema pravo. Iako ona, znači, ta koja, koja, je, eh, koja kod koje dijete kojeg ona jel, čuva, pazi i tako dalje odgaja. Znači ona nema pravo na taj imetak. E, također drugi dokaz da ne navodimo jel e, redosan hadis jel koji ga je Albani ocjenjuje redosan, i je hilu malu imrin muslim ila bi tibi nefsin minhu. Nije dozvoljen imetak muslimana osim sa njegovim jel sa njegovom dozvolom, sa njegovim pristankom. E, međutim jel ako vratimo na na ovo stanje kako spomenuto ovdje u pitanju E, e, nema smetnje da majka e, od novca koje dobije za dijete, da shodno kako ona procjeni, jel, da, da troši od, od tog novca za plaćanje kirije, za plaćanje od, od drugih potreba, struje, vode i tako dalje, jer, jer u stvari i dijete te stvari koristi. Dijete u stvari, e, dio, dio kirije se odnosi i na dijete, e, dio e, znači, struje, vode se odnosi da je dužno platiti i dijete, znači shodno kad se podijeli, ako su njih dvoje u kući, znači dio je dužan, dužan da plati oca za svoje dijete, kao što i majka plaća za sebe, znači kad se to procentualno podijeli, Znači, nema, sa te strane je dozvoljeno da majka troši taj imetak u te stvari koje se vraćaju e, u korist za dijete. Znači, ne da koristi za svoje lične potrebe, ne za svoje lične potrebe, nego da koristi taj dio e, novca koji dobije, znači za plaćanje kirije, za plaćanje struje, vode e, i hrane i slično tome, znači procentualno. Ako ona, primjera, ako ona troši 300 maraka mjesečno za hranu, a dijete recimo jede jednu trećinu od te hrane, ona ostalo jede, znači, e, govorim za hranu sam isključio, znači nema ne, e, nije dozvoljeno noj da uzme znači, sto maraka koristi od tih koje dobije za dijete i gdje su svoji i zajedno to zajednički troši i zajednički sa njim jedi. Normalno neće dio zaloga sa zalogajem, to, e, to Allah reći na takvim detaljima i takvim jel, teškim stvarima i nemogućim, E, nego znači procentalno se računa znači koliko dijete na dijete se troši u svim ovim stvarima i pomiješa se znači i, i metak od djeteta i njen imetak i zajednički se troši. A da ona uze, da uzme imetak kada on dadne za dijete da ga ona troši onako bez ikakvog računa, bez da ga troši za svoje potrebe, to u osnovi nije dozvoljeno, nego je dozvoljeno u ovom, u ovom kontekstu kako sam malo prije spomenuo. E, otprilike to je odgovor na ovo pitanje, Allah zna najbolje. E, imamo još, e, s obzirom da, na, nas je e, vrijeme, već, smo e, prošli, ja bih još na jedno pitanje odgovorim i da se sa time prestanimo. Ono što pitanje ostane, da se to odgodi za, za, sljedeći, za sljedeću sedmicu, inša Allah osmo pitanje, u osmom pitanju je došlo kaže assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže ko je Amr Halid, e, odnosno Amr Halid, kako na arapskom se čita, jel, e, tako je došlo samo pitanju. E, ovo pitanje, jel, prvo u osnovi, jel, da odmah da naglasimo, jel, da kada pita određenoj osobi, Ovdje je vjerojatno svima poznata ova osoba, radi se jel, o, poznatom daji, svjetski poznatom daji, e, koji je rodom iz Egipta, e, koji je napisao mnogo knjiga, čak su prevedene kod nas u Bosni. E, pošto se vjerojatno u pitanju misli jel, da se pojasni ima li šta sporno kod njeg, odnosno kao daja, kao učen čovjek, na kom stepenu i tako dalje. Odmah na početku da, da, da naglasim, jel, da kada one stvari sljedeći inšala koji će spomenuti, jel, da se razdvoji jel, od toga kada se govori o, o, čovjeku i kada se govori o nekim spornim stvarima kod njeg, odnosno kada se kaže za nekog da je, e, da, da je riječ koja je rekao da je to riječ kufra, to ne znači da je on automatski kjafir i tako dalje. Hele, ne se e, doći to pojašnjeno. Naime, e, odgovor na ovo pitanje ko je Amr Halid, znači mimo tih osnovnih podataka da je, da, e, da je iz, iz Egipta i da, da je poznati, jel, svjetski poznati daja, napisao mnoštvo knjiga i tako dalje, što je opće poznato, vjerojatno većini ljudi. Ona bitna stvar vezana za njega je to da ovaj daja, nema šerijaskog znanja, nije ga učio u šerijaskim e, fakultetima i islamskim školama, niti je uzeo to znanje od učenjaka, nego za njeg e, mnogi poznati učenjaci kažu da je, e, što se tiče njegovog šerijskog znanja, da je on džahil, da nema šerijskog znanja i to su jasno i precizno rekli i zanegirali njegove određene stvari, od kojih ćemo mi navesti sljedeće, E, njegovo djelovanje, njegov način, njegovo tumačenje, e, ono što piše u knjigama i tako dalje. Znači ova prva vrlo bitna stvar je da, to, da je to čovjek koji nema šerijatskog znanja, nije stekao sigurno pouzdano šerijatsko znanje, niti u islamskim školama, niti je uzeo to od šejhova a u svojim predavanjima se ne vraća na ispravne, e, na pouzdane, na pouzdanje, na pouzdane islamske knjige, Druga stvar vrlo bitna e, da se spominje po njega je to da je ovaj daja e, e, sposoban u retorici, da ima moć i sposobnost lijepog govora, izražavanja, dočaravanja, slikovitog pričanja, čime privlači veliku pažnju ljudi i žena naravno, pošto drži ženama, djevojkama posebno predavanje, i sa time je probio se kod, kod mnogih e, širih masa muslimanskih e, i, i zbog toga je postao i poznat, jel? I sa svojim neprestanim radom i djelovanjem. E, također, ono što su meni, što sam lično čuo određenih učenih ljudi, koji poznaju njegovo stanje, je to, odnosno od samih Egipćana, sam lično čuo, da, da je on i postao poznat po tome i, i čulo se za nje e, kada je e, imao uspjeha kod bogatih slojeva u Egiptu. Znači kod, e, kod omladine, mladića i djevojaka u Egiptu, kod kojih inače, koji inače neće, jel, ne vraćaju se na učene ljude, ne uzimaju od njih, ne slušaju od njih i tako dalje, koji su jel, opčarani zapadnim životom, zapadom, zapadnom civilizacijom, E, on je uspio da, da priđe njihovom srcu na način e, njegove e, sposobnosti i snage njegove u retorici. tako da je uspio da uđe među te ljude, znači među bogate slojeve unutar egipatskog naroda. Naravno, dalje ušao je kod drugih kada, je, kada radio van Egipta, kada je radio aktivnosti, naravno on putuje u Europu, putuje u Ameriku i na druga mjesta. E, i, i po tome znači postao e, posebno istaknut da je uspio kod određene skupine e, e, za razliku od mnogih drugih jevdaja koji nisu mogli proći u, ovi, u ovim bogatim slojevima. To ono što su neke opće poznate stvari za njeg, a ono što, što je bitno ovdje se naglasi kada govorimo o njemu, a to je da su njegova predavanja, njegove knjige, znači predavanja znači bila audio ili video kasetama, ono što se prenosi, da su e, pune, pune grešaka. Pune grešaka, što akideskih, e, što fikskih, što u pogrešnom tumačenju islama određenih pitanja, e, tako da se o tome mogla držati predavanja. A ne treba čuditi, ne treba čuditi, ne treba čuditi to mnoštvo grešaka, jer je pozadina toga u stvari njegovo nepoznavanje šerijata nije učio šerijat, nije ga uzeo od učenih, ne vraća se na pouzdane i provjerene knjige, pa onda, kako ono kod nas kaže, lupa ko maksum e, e, po diviziji. E, uglavnom, ja ću navesti neke, neke greške koje mu, koje, se prigovaraju, koje su prisutne u njegovim, mogu se u njegovim knjigama, mogu se čuti na njegovim kasetama, njegovim predavanjima na YouTube, gdje god jel, zavirite. A od tih, recimo, poznatih stvari kojima se pregovaraju e, je između ostalog njegovo pozivanje u takozvano e, hurijetu u slobodu vjerovanja. On kaže jel, e, da islam i sloboda akide, sloboda vjerovanja, da, da nema između toga kolizije. Da je islam došao kao milost i rahmet za sve religije da im otvara vrata i pruža ruke, dozvoljava e, da, da ljudi vjeruju šta hoće. Naravno, on se vraća na određene kuranske ajete u kojima Allah Želšanuhu kaže ljudima ako, ako hoćete vjerujte, ako, ako nećete ne morate vjerovati. S tim da su ti ajeti, u tim ajetu nije došlo izbor ljudima, hoće li vjerovati, neće vjerovati, normalno, ispravno tumačenje, nego, nego prijetnja, nego je tu prijetnja a ne sloboda izbora i tako dalje. E, e, uglavnom ovo što ću navesti stvari nije potrebno da navodim e, detalje, odgovore na ono sa čime je došao, to je vjerojatno opće poznato svakom muslimanu, e, pogrešnost takvog tumačenja. Jer on recimo ovu, on dokazuje ovu, ovu svoju, ovu svoju tvrdnju, sloboda, vjerujem da, da svi ljudi slobodni mogu vjerovati šta hoće, e, dokazuju jel, sa, sa kuranskim ajetom u kojem uzvišnje kaže فَمَنْ vo men Onaj ko hoće neka vjeruje, onaj ko, hoće neka ne vjeri, neka, neka bude kjafir, tako dalje. E, naravno, jel, da, da odgovaram na ovo, jel nema potrebe, vjerojatno to nama muslimanima, jel, koji smo na ispravnosti poznato, jel, da je to pogrešno tumačenje, da uopće nije u tome izbor, hoće li čovjek ne, ili neće vjerovati. Elem Između ostalog, po čemu je poznat ovaj daja, E, po ono što mu se prigovara je e, to da je u određenim svojim predavanjima e, dozvolio i smatra da nema nikakve smetnje da se traži pomoć od Omera ibn Khattaba radijallahu anhu. odnosno, kaže kada je čovjek ode do kabura poslanika sallallahu alaihi sallam i poselami se sa Omerom radijallahu anhu, da kaže, kaže džine leke ja Omer, mi imamo potrebe za tobom, da se obrati Omer radi Allahanu i da kaže mi imamo potrebe za tobom o Omere. Ovo spominje je poznato, e, e, poznato kaseti koja je rašljena koja govori o, o obavljanju hađa, šta čovjek da radi kad ode na hađa. kad posjeti kabur poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na drugim jel, e, da ne spominjem gdje on gdje on e, e, smatra i spominje to na koji način čovjek da razgovara, da se obrati Omer radi da traži pomoć, da traži pomoć od Omera radi Allahu Da govorimo e, detalje, spornost takvog tumačenja, mislim da nema potrebe na ovom mjestu. Također ono što mu se prigovara je to da je na jednom, na jednom predavanju rekao E, u jednom predavanju e, kada je govorio jel, o, na kaseti jedno ima snimljeno u predavanju pod naslovom Adem i Hava da je rekao e, postavio pitanje kaže ja džema iblis kefere el ma keferš kaže jel, ovo sa njihovom lahđom njihovom jel, načinom pričanja jel, arapskog jezika koji se razlikuje od, od književnog, gdje on kaže o, o džemate kaže je li Iblis bio kafir ili nije učinio kufr a zatim tako toga on daje odgovor, kaže la ma kefarš. Kaže ne, Iblis nije učinio kufr. Kaže zašto, šta mu je dokaz? Kaže jer Iblis kaže rabbi bima agvejteni. Kaže e, rabbi gospodanu moj, e, e, zbog onog što si me zaveo i odveo u zabludu i kaže, sad on tumači to, kaže, jer kaže on rabbi, znači on priznaje Allaha Đelešanu, kaže. Kako će biti kafir onaj koji kaže, moj gospodaru, nadam se da nema potrebe da odgovaram jel, na, na, ova, na, na ove izjave. A uzgled da spomenim jel, da je kada je, je ovo prenešeno, jel, kada je upitan šeh Uthaymin Rahimehullah, bio živ tad, kada je upitano, jel, e, e, kakav je propis toga da neko kaže da Iblis nije učinio kufr, da nije kafir. Pa je šejh Rahimehullah odgovorio, kaže, kaže, e, naveo kuranski ajet u kojem Allah Žešanu e, jasno i otvorno kaže ila iblise eba ove stekbara kane mine kafirin, osim iblisa, kaže, koji se, jel, koji je odbio i uzoholio se i bio je od kafira. I kaže šejh Rahimehullah ibn Fejmin, kaže, onaj ko kaže, onaj ko kaže da iblis nije kafir, kaže, jeđib en justetab. Obaveza kaže, se traži od njih da učini taubu. Kaže, fe in taba ila kutil. Kaže, ako učini taubu, dobro jest, kaže, a u protivnom se ubija. Što? Kaže, li ennehu kevebe Kur'an. Jer je on utjerava u laž Kur'an. I tako dalje na, na, na, ostatak što je šeheh Uzemin rekao. Znači, e, ovo, ovo što je govorio su riječi kufra, to je, što je odvelo jednog učenjaka u džiddi, da kada mu je prenešeno ovo, da je on to rekao na predavanje, kada je čuo, i e, on je onda protekvirio ovog daju, rekao da je on Kjafir, da je Amar Halid kafir. Pa su poslije došli ovom šejhu rekli, ne navodi njegovo ime, došli i rekli, objasnim da o kome se tu radi, pa kada je šejh jel čuo da u stvari se radi tu o čovjeku koji nema šerijskog znanja, koji je to tako daja, e, samostalni daja, jel, koji nije stekao šest godina, nije šest godina, pa je onda jel, povukao svoj fetvu i rekao jel, da je on džahil, treba ga poučiti islamu, jel, i da ne treba da ljudima da poziva vjeru tumači vjeru, ako nema znanja. Ovo isto su rekli naravno, da, da on nema širijsko znanja i da ne treba da ljudima, da poziva ljude u islam da tumači vjeru. Ovo su rekli mnogi egipatski učenjaci, e, e, jel, da je on najpreći, da on sjedne kod učenog da uči vjeru ispravno, a ne da druge poziva u vjeru u islam da im tumači. Zbog čega? Zbog ovih stvari koje sad navodim, znači zbog ovih pogrešnih tumačenja, jer kada neko ne uzme na zdravim osnovama tumačenje vjeri islam i ne uzme sa pravih izvora i od učenih ljudi, naravno da će doći sa ovakvim nebulozama sa kakvim je on došao. Također stvari kojima se prigovara je to da je, da je za, za, za Musa alaihi selama, da je za njeg, je za njeg rekao jel, da, da u jednom predavanju jel, kada govori jel, o noćima Rama, Ramazana 1442. E, po, e, po Hidžri, kaže da Musa a.s. nije imao da, e, da je Allah rekao Musa a.s. da nema Musa a.s. povjerenja, nema fiqe u Allaha i tako dalje. Inače, on drži predavanja tefsiri kuranske ajete, lično sam prešao nekoliko tih predavanja, e, e, da e, ono što se može, što je opća konstatacija tih predavanja, da, da više je liče na, na nekakav cirkus nego na, na ozbiljno predavanje. Znači tu je totalno slobodno tumačenje kuranskih ajeta, ponašanje poslanika, onako kako bi, jel, kako, kako, kako, u njemu, padne na pamet da potomači, ne vraća se na tefsire, ne, ne vraća se šta su učenjaci rekli, ne vraća se na hadise, šta je došlo hadisma. Nekad se vrata neke stvari, nekad ne vrata. Uglavnom, ono u globali što dođe, jel, uglavnom smije publiku, smije publiku i dođe s onim što uglavnom odgovara ljudima što im odgovara da čuju što bi voljeli da čuju da su, da su poslanik da je Musa alaihi da je se on zaljubio, one dvije djevojke kojima je napojio stoku, da je, da je se on zaljubio u nju, ona u njega, da je tu ljubav se javila među njima, i te slične stvari, tako on to opisuje, taj događaj jel, koji je došao u Koranu, i da, jel, da ne idemo u detalje, što nema sumnje da je daleko, jel, daleko od, od ispravnog tumačenja tih ajeta. Dalje od stvari se, e, koje, se e, pregovaraju znači ovdje govorimo u detalje, precizno šta, im, mu se pregovara, ne onako uopćeno, jel, e, da je, da, da je on e, jednom držao jel, e, predavanje e, govoreći o umjetnosti i umjetnicima, predavanje pod naslovom jel, umjetnost u izgradnji života, u stvaranju života, pa je jel, između ostalog jel, rekao, kaže, podigao glas i kaže, kaže jel, da će Allah Žešanu na sudnjem danu doći i reče o e, tom, tom umjetniku, reče kaže, umjetnika, kaže šta si ti, o, znači umjetnicima znači, koji se bavi umjetnostima određenim, kaže ja sam ti dao, kaže, e, dao sam ti, kaže, sposobnost, dao sam ti talenat u toj toj umjetnosti, pa šta si ti uradio, jel, u ime Allaha Đelešanuhu, jel, i tako dalje, i onda kaže, ako je uradio nešto što je pomoglo Allahu vjeru, kaže, uveće ga Allah Đelešanuhu reći, uđi u džennet, ako kaže nisi, on Allah jel, E, reći Na takav način, ili da neko dođe da priča, što nema veze niti u jednom hadisu došlo, nigdje, nigdje, u, nigdje ni u došlo da će, da će Allah obraćati umjetnicima, da će tako nešto reći umjetnicima, međutim on to tako na tako plastičan slikovit način opisuje, kao da je to stvarno nešto, kao da će to tako biti na sunje danu i kao da je to došlo jasnim i nedosmislenim hadisima. A, a, naravno ovo nema ni u izmišljenim hadisma, kamo li u nekim slabim ili vjerodostojnim. Također od, stvari koje, koje se s pravom prigovara Amr Halidu, je to da, e, da je dozvolio, jel, e, i to opisuje u svojim predavanjima o, o, jedno, jel, e, kada govori kako hađa da obavi hađ, kaže da odi do, do poslanikovog kabura, poslanika sallallahu u Medini i kaže da odi i da razgovara sa poslanika sallallahu alejhi ve I onda navodi detalje kako da razgovara, na koji način, da se poselami sa njim, i tako da mu spomini, da razgovara, kao da razgovara sa čovjekom koji hranje ga i tako dalje. Naravno, ovakav način ili pristup, ovakav način tumačenja i tako dalje, e, naravno on prilazi sa jedne i druge strane sa ciljem da se čovjek otvori, da mu se srce rasplači, da se vrati Allah tako dalje. Ali da ovo navodi ljudi, da ovako tumači, da ovako treba, kad se podsjeti kauru poslanika sa ovo naravno ima veze sa vezom i ovo je novotarija čista, jel, pogotovo jel, što se stavlja dojem, da je poslanik sa sve to čuje i da to poslanik sve to zna, što mu obraća i da sa njim može razgovarati i da ne idemo detalja šta sve to može da znači kada se čovjek jel, na takav način kako on opisuje kako da se obraća čovjek poslaniku kada posjeti njegov kabor sallallahu Također, e, od fikskih stvari, ne spominjemo, jel, e, Amr Khalid kada je upitan, jel, e, pošto je veoma poznat da je jel, i u arabskom svijetu i na zapadu, zašto on ne pusti bradu, zašto nema brade, Amr Khalid je odgovorio jednim vrlo mudrim odgovorom, a to je, kaže, kaže puštanje brade, kaže sunet i vađib. Ili kaže sunet ili vađib. Nema kod njega spora. I kaže, nije problem, sunet je, kaže. Kaže, međutim, kada se, do, kada dođu koliziju, jedan farz sa drugim farzom, odnosno kada dođe, kaže, jedan farz sa farzom koji je veći od njeg, kada dođu koliziju sa njim, kaže, e, prioritet treba dati onom većem farzu. Pa kaže tako, kaže farz je, kaže farz, pozivanja u dave, pozivanja u Allahu vjeru, kaže kada se on sudari sa važivom puštanja brade, naravno kaže da treba dati, ovo kako on rekao, e, e, da, da treba dati e, prednost davi, a ne puštanju brade ne znam naravno jel da nema potrebe da, da se odgovara na ovakav vid dokazivanja, što je jako smiješno uopće, jel, da li postoji kolize između toga spuštanje brade i pozivanje u lahu vjeru, odnosno kako da čovjek poziva da, da sliđenje poslanika sallallahu alejhi ako on prvi ga ne slijedi u onom što je što je opće poznato jel da je od ove vjeri odnosno to je puštanje brade, ali eh, ovakav način dokazivanja, ovakav način pristupu temi, jel, nema sumnje da je to da je to jel daleko, daleko od ispravnog tumačenja i da je suvišno i odgovarati na ovako nešto. Također od stvari se prigovaraju i to da je jel da je jednom, u jednom predavanju e, kada je upitan jel govorim sa fiske strane kada je upitan e, da li je dozvoljeno muslimanima u Americi da li je dozvoljeno muslimanima u Americi koja se bori protiv muslimana ono doba kad, znači, kada je bio upitan na danas jel da boravi i živi u Americi koja se bori protiv islama muslimana u muslimanskim zemljama. Pa je on odgovorio sa odgovorom kaže Eđma ulema ul umme ennehu la juđed muškile fi iqameti fi Amerika bin izbetne Kaže, kaže iđma učenjaka ovog umeta je na tome da nema nikakvog problema da muslimani boravi u Americi i tako dalje, onda nastavio dalje da priča. Dakle, radi, radi dave, radi ovog, radi onog, da pokazali pravi istinski islam, kako islam nema veze sa, e, sa terorizmom, sa, sa djelovanjem, e, sa silom i tako dalje i na takav način. Naravno, jel, e, odhakle mu ovaj iđma i koji to su učenjaci ežmeli. Odnosno, opće poznato je pravilo da je došlo u sunetu i zabrana boravka u kjaferskim zemljama. I otkud kontra da su učenjaci složeni na tome da nema smite se boravi u Americi i tako dalje. Helem Neise e, e, također od Amr Hada ono što pregovara je to da, je, da posjećuje jel, kaburove na način onaj novotarski kako to, kako to radi jel, Sufje i ostali. Također da ima izuzetno ljaku i prisnu vezu sa poznatim kuburinom onim kojih mi, jel, za koji kažem da su kuborine, odnosno koji obožavaju kaborove i pravi od vjeri, e, od, od, od vjeri islama e, ono što se radi oko kaburova, e, a, to je poznat jel, čovjek Habib Džaferi, koji je poznat jel, po svojim, po svojim jel, spornim šerijatskim stvarima, ne kažem širkovima, kufrima, natarima koje radi oko kaburova. Također što se, što se prigovara Amr Haldu je također i to što je jednom predavanju rekao, znači pazite ovdje govorimo neke detalje E, neke njegove izjave koje su koje u svom vanjskom značenju znači kufr, koji zaista sporne i velike krupne riječi. Da je jednom prilikom rekao jednom predavanju, kaže, kaže, sa'bun ala Allahi en yugajire waqial umme. Kaže, Allahu Želešanu je teško da promijeni stanje ummeta. ove riječi, jel nema sumnje da su riječi, da su riječi kufra i riddeta bil iđma učinjaka. Po iđma učinjaka ovo su riječi kufra i riddeta. Naravno, e, mi ćemo naći izlaz za ovo, za ovo što on priča, kako će neko reći da Allah šan nešto sab, za Allah Žešanu, za koji Allah Žešanu kaže za sebe u Kur'anu, e, da je on, moćan, da radi šta hoće, da, je, da, da inna Allah ala kulli Allah šanu može raditi sve što hoće, la juđizu še, da Allah da, da, da ništa ne ograničava njegovu moć, i ničim njegova moć nije ograničena tako dalje, da ne navodim još što opće poznato iz akide jednog muslimana. E, I tako dalje, da napravim još mnogi drugi akideske i fiske promašaje koje, se vraćaju na njegovo, na njegovo tumačenje. Uglavnom, ono, da ovdje znači, imam e, nekih još 15-20 e, takvih stvari koje on, on govorio, koji su učenjaci jasno zabilježi, koji su negirali tu stvar koju on, stvar sa kojim on došao, a sve se vraća na jednu stvar, a to je da, je, da, da ovaj daja, Amr Halid, nema šerijaskog znanja, nije ga učio sa ispravnih izbora, niti u školama, niti od učenjaka, e, ono s čime, čime, e, čime postao poznat i u čemu ima sposobnosti, a to je e, slatkorečivost, lijep govor, retoriku, pa sa te strane pokušava nadoknat ono što nema znanja, pa onda dolazi sa ovakvim nebulozama, sa čudnim i smiješnim tumačenjima širijata islama, na što su učenjaci, jel, mnogi rekli jel, da je on najpreći, da on sjedne da uči islam, a ne da druge poučava islam. Ele ne, uglavnom dolazimo do rezimea nakon ovog i to je moj lični savjet jel, da oni, e, da braćo knjige koje se prevode kod nas i prodaje kod nas, da, da one ne mogu biti da one ne mogu biti e, pouzdana osoba na koju se treba vraćati, na koji treba, iz kojih se može uzimati znanje, jer ove stvari koje smo naveli ovdje su prisutne u njegovim knjigama. Znači, kako čovjek može imati sigurnost za ono što navodi, u kojima je vjerovatno većina stvari ispravna, ali kada najđe ovakve sporne stvari, ovako krupne stvari, od mnogih stvari koje nisam naveo, jel, onda, jel, onda se e, postavlja veliki upitnik jel, nad njegovim knjigama, nad njihovim čitanjem, na, e, na vraćanje na njih, a pogotovo da se uzimaju oni kao, kao neki, jel, kao neki merđija, kao neka knjiga na koju se vraća po nekom pitanju. Uglavnom, jel, molim Allah Žešanu, ja s ovim sam završio pitanje e, večerašnje osmo, ono što ostane odgovorit ćemo sljedeći put. Molim Allah Đešanu da nam poveća znanje, da, nas učini svojim iskrenim e, bogobojaznim robovima. E, također koristim priliku e, da uputimo da Allah Đešanu da pomogne našu braću i sestre u Siriji, da im pomogne da savladaju tagutski režim, režim zulumčara im radi ono što im radi i da nas Allah obraduje skorom pobjedom muslimana u tim krajevima, a i na drugim mjestima. Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته